Սոչիի երակողմ հանդիպումից առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը կողմերին Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բաց տեքստով ակնարկում է հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է։ uh, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Vedant Patel-ը գրեթե կրկնել է նախորդին պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ի հայտարարությունը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հրավերը։ Հայաստանի համար հարցադրումները կարելի է ասել ժամանակավրեպ են, քանի որ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում երակողմ հանդիպման համար համաձայնություն արդեն տրվել է, ազգային ժողովում վարչապետը հայտարարեց։ Իշխանական падգամավոր Սարգիս Խանդանյանի տեղեկություններով դեռևս ոչ բոլոր համաձայնություններն են ձեռք բերված ադրբեջանական կողմից առնվազն ինձ մինչև այս պահ հայտնի չէ համաձայնություն կա թե չկա։ 1 տարի է անցել Եռակոմ այս ֆորմատով հանդիպումից հետո եւ կարծում եմ ժամացույցները ուղղելու անհրաժեշտություն կա եւ հայկական կողմի օրակարգը այն հարցերի պարզաբանումն է, որոնք մինչև այս պահը վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել Ակնկալվող հստակեցումները վերաբերում են ադրբեջանական ագրեսիաների հետևանքներին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, սակայն Հայաստանը չի շտապում ադրբեջանական զորքերի հետ քաշումը ձևակերպել որպես պայման այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրից կամ սահմանագծումից առաջ։ Անհրաժեշտությունը կա, բայց ներկայացվում է այնպես, որ չընկալվի որպես բանակցությունների նախապայման։ Նման մարտավարության նպատակը պարզաբանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը այս իրավիճակում, երբ գերլարված իրավիճակ է, ցանկացած նախապայման կարող ենք ուղիղ համարել, որ գործընթացների սառեցում եւ կանգնեցում է նաեւ նշանակելու, ինչը խիստ վտանգավոր է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական այս լարվածության կոնտեքստում, այլ տարածաշրջանի համար։ Դրա համար մեր պատկերացումները հետեւյալն են, մենք բոլոր հնարավոր հարթակներում ներկայացնում ենք այս պահանջը, պահանջը ներկայացնում են նաեւ մեր միջազգային գործընկերները շատ կոնկրետ եւ հասցեական։ Մենք հույս ունենք, որ երբ որ գա մի պահ, երբ որ հնարավոր կլինի օրինակ արդեն որևէ տեքստի շուրջ խոսել խաղաղության պայմանագրի պայմանագրի վերաբերյալ եւ որևէ գործնական արդեն քայլի անցնել, այդ պահի դրությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կգան հայկական սուվերեն տարածքից եւ կդադարեցնեն հայկական հողերի օկուպացիան։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով ներկա պայմաններում Ադրբեջանը շահագրգռված չէ սահմանագծման աշխատանքով, քանի որ գործնականում ավելի լուրջ խնդիրներ է լուծել, քան պարզապես լրացուցիչ տարածքներ օկուպացնելը։ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին զրկել իր կենսունակությունից։ Շատ կարևոր է իհարկե արձանագրել տարածքային կորուստները քառակուսի կիլոմետրերով, բայց Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը զուտ բնակավայրերը չեն։ Զուտ որևէ ուղղությամբ ինչ-որ հաջող գործողության իրականացումը չէ։ Ադրբեջանի նպատակն է այնպիսի վերահսկողություն հաստատել Հայաստանի Հանրապետության քրիտիկական օբյեկտների կոմունիկացիաների նկատմամբ, որը պարզապես Հայաստանը զրկելու է կենսուն նշանակությունից, այսինքն պայքարի բնականոն զարգացման իր հնարավորությունից։ Ընդդիմադիր падգամավորը չի վստահում նաև Պրահայի հանդիպման արդյունքին, համաձայն որի պայմանավորվածություն կա սահմանագծումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հրճակագրով նախատեսված տարածքներով։ Падգամավորը ուշադրություն է հրավիրում փաստին, որ Պրահայից հետո Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է խոսել 1918-20 թվականների քարտեզների մասին, իսկ դա նշանակում է, որ անգամ այս հարցում կարծիքները դեռ մոտ չեն։ Անդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցությունում չեն շտապում ակնկալիքներ ձևակերպել Սոչիում սպասվող հանդիպումից։ Գեգամ Մանուկյան Մինչև վերջի պահը կային բազմաթիվ հարցականներ, մնում են հարցականներ, մնում են հարցականներ նաև Նիկոլ Փաշինյանի բացատրություններից, բայց ընդհանրապես նման հանդիպումներում շատ անկախատեսելի զարգացումներ են եղել եւ ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ, այլ նաև արևմուտքում։ Դրա համար շատ ավելի ճիշտ կլինի սпасել դեպքերի զարգացմանը Իշխանության պատկերացմամբ դեպքերը պետք է զարգանան առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում մոտավորապես 65 օրում մինչև տարվա ավարտը։ Արդյոք կհաջողվի այդ ընթացքում իրականացնել սահմանագծման աշխատանքները, հասնել Երևանի մոտ կեսին համարժեք տարածքից ադրբեջանական զորքերի հետ քաշմանը եւ նախապատրաստել խաղաղության պայմանագիր կոչվածը։ Այս նպատակները ընդդիմադիրները խիստ կասկածի տակ են դնում։ Իշխանական թևից падգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանը Ղուբարյանն ու Սարգիս Խանդանյանը պարզաբանում են։ Մենք շատ շահագրգռված ենք, որ այդ պայմանագիրը դառնա իրականություն։ Դեմարկացիա եւ լիմիտացիայի խնդիրները դրանք փոխկապակցված են նաեւ այդ փաստաթղթի հետ, բայց դրանք միաժամանակյա լուծում ստանալու որևէ պարտադիր պայման չունեն։ Ճշտում խոսքը դելիմիտացիայի մասին է, երբ որ մենք ասում ենք, որ կա ցանկություն եւ պատրաստակամություն այդ գործընթացի համար մինչեւ տարեվերջ նախաձեռնել եւ ավարտին հասցնել, բայց դեմարկացիայի գործընթացը բոլորովին այլ եւ բավականին երկարատև գործընթաց է։ Այսպես մենք խոսում ենք դելիմիտացիայի եւ սահմանային անվտանգության մեխանիզմների ապահովման խնդրի մասին։ Սոչիից առաջ ընթացող զարգացումներից երկրորդը առնչվում է Արցախին։ Որոշ տեղեկություններով Արցախից պատվիրակություն է գործուղվել Ռուսաստան Արցախի նախագահի գլխավորությամբ։ Հայաստանի խորհրդարանում լուրը որևէ հաստատում չստացավ, բայց ընդդիմադիր падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը նման քայլում տրամաբանություն տեսնում է։ Այս փուլում Արցախի տարբեր պատվիրակությունների այցերը Մոսկվա ավելի շատ կարծում եմ պայմանավորված են բանակցային սեղանին արկա տարբեր նախագծերի կամ փաստաթղթերի արկայությամբ այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են այդ փաստաթղթերի մասով, դրանք ոչ միայն սպառնալիք են Արցախի հանրապետությանը, այլ տեղում ֆիզիկական գոյության սպառնացող վտանգ են։ Բնական է, որ այս իրավիճակում Արցախը փորձելու է լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ եւ մեխանիզմներ ստանալ առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ուշագրավ է, որ Սոչիի երակողմ հանդիպման նախօրեին ազգային ժողովի արտահերտ նիստ ու հանրահավաք է ծրագրված Արցախում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի ներկայացմամբ արտահերտ նիստն ու հանրահավաքը նվիրված են Արցախի արժանապատիվ ու անվտանգ ապագային։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր։